บุ๊กทูหกสิบหกสรรพนามแสดงความเป็นเจ้าของหนึ่ง所有代名詞一ผมของผม私私の ผมหากุญแจของผมไม่พบ私の鍵が見つかりませんผมหาตั๋วรถของผมไม่พบ私の乗車券が見つかりません。คุณของคุณ。あなた、あなたの。คุณหากุญแจของคุณเจอไหมあなたの鍵は見つかりましたか คุณหาตั๋วรถของคุณเจอไหมあなたの乗車券は見つかりましたかเขา ของเขา彼彼のคุณทราบไหมว่ากุญแจของเขาอยู่ที่ไหน彼の鍵がどこだか知っていますかคุณทราบไหมว่าตั๋วรถของเขาอยู่ที่ไหน 彼の乗車券がどこだか知っていますか彼女彼女の彼女のお金がなくなってしまいました。彼女のクレジットカードもなくなりました。 私たち、私たちの。คุณปู่คุณตาของเราไม่สบาย。私たちの祖父は病気です。คุณย่าคุณยายของเราสุขภาพดี。私たちの祖母は健康です。คุณหนูของหนู。あなたたち、あなたたちの。 เด็กๆ คุณพ่อของหนูอยู่ที่ไหน子供たち、あなたたちのお父さんはどこですかเด็กๆคุณแม่ของหนูอยู่ที่ไหน子供たち、あなたたちのお母さんはどこですか